Aštuntas skirsnis Juvelyras įdėmiai žvalgėsi po smuklę ir matė į akis krentantį skurdą, kuriame gyvena žmonės siūlo jam pirkti deimantą, vertą kunigaiščių brangenybių dėžutės. Papasakokite, ponė, tarė jis, matyt norėdamas pasinaudoti tuo, kad jos vyras išėjęs. Jis negalės paveikti žmonos ir bus nesunku įsitikinti, ar abu pasakoja vienodai. Ak, dieve mano, ėmė tarškėti žmona – Tai dangaus palaima, mes visai jos nesitikėjome. Įsivaizduokite, brangusis ponė, mano vyras 1814 ar 1815 metais draugavo su vienu jūreiviu, vardu Edmonas Dantesas. Tas vargšas vaikinas, kurį kadrusas buvo visai užmiršęs, mirdamas prisiminė jį ir paliko jam šitą daimantą. O kaip tas daimantas pateko jam į rankas, paklausė juvelyras. Ar jį Dantesas turėjo dar prieš patekdamas į kalėjimą? Ne, ponė, atsakė žmona, bet kalėjime jis susipažino su labai turtingu anglu, tas susirgo ir Dantesas jis laugė kaip tikra brolį. Už tai anglas, išeidamas į laisvę, paliko jam tą deimantą. Vargšui Dantesui nepasisekė, jis mirė kalėjime, o deimantą prieš mirtį paliko mums ir pavedė garbingam abatui, kuris šįryt mus aplankė įteikti jį kadrusui. Jis sako tą pat, sušnipždėjo juvelyras. Galbūt viskas taip ir buvo, nors iš karto ta istorija atrodo labai neįtikima. Tokiu atveju tarė jis garsiai. Telieka sulygti sumą, dėl kurios mes vis dar nesusitarėme. Kaip nesusitarėme? Sušuko įėjęs kadrusas. Aš buvau tikras, kad jūs sutinkate su kaina, kurios prašiau. Aš pasiūliau už jį 40 tūkstančių frankų, kalbėjo toliau juvelyras. 40 tūkstančių pasipiktino Karkonti. Už šią kainą mes jo netiduosime. Abatas mums sakė, kad jis vertas 50 tūkstančių, neskaitant aptaisų. O ko vardu buvo tas abatas? Abatas Buzonis. Jis svetimšalis, jis italas, rodos, nuo mantujos. Parodykite deimantą, tarė juvelyras. Noriu dar sėki pasižiūrėti, kartais iš pirmo žvilgsnio prašaunė apsirinki. Kadrusas išsitraukė iš kišenės mažą juodą šagreniais odos dėžutę, ją atidarė ir padavė juvelyrui. Kai Karkontai pamatė Daimantą, kuris buvo sulik nedideliu riešutėliu, aš kaip dabar jį matau, jos akys sužiravo iš godumo. O ką jūs manėte apie tai, ponas Malsuolė? paklausė Montekristas. Ar patikėjote tą pasaką? Taip jūsų šviesybė. Aš kadrusą laikiau neblogų žmogumi ir maniau, kad jis negalėtų padaryti nusikaltimų arba pavokti. Šitai daro daugiau garbės jūsų širdžiai negu gyvenimiškajam patyrimui, ponas Bertučijau. Ar jūs pažinojote tą Edmoną Dantesą, apie kurį buvo kalbama? Ne, jūsų šviesybė. Aš niekada nieko apie jį nesugirdėjęs, nei prieš tai, nei po to. Tik vieną kartą iš paties abato buzonio, kai jis buvo pas mane, nimo kalėjime. Gerai, pasakokite toliau. Juvelyras paėmė kadrusui iš rankų žiedą ir įsitraukė iš kišenės nedidelės plieninės žnypliukės ir mažiučiukės varinės varstyklės. Paskui, atlenkęs auksinius kabliukus, kurie laikė brangakmenį žiedę, išėmė deimantą iš aptaiso ir atsargiai padėjo ant svarstyklių. Duosiu 45 tūkstančius frankų, tarė jis, ir neskatiko daugiau. Be to, kadangi deimantas tiek vertas, tik tokią sumą aš te pasiėmiau. Tad nesvarbu, atsakė kadrusas. Aš grįšiu su jumis į bokerą ir jūs man pridėsite tuos penkis tūkstančius. Ne, atsakė juvelyras, gražindamas kadrusų žiedą ir daimantą. Ne, tai didžiausia kaina. Ir aš net gailiuosi pasiūlęs jums šią sumą, nes akmuo turi trūkumą, kurio iš pradžių nepastebėjau. Bet tiek to, aš neatsijimu savo žodžių, pasakiau 45 tūkstančiai frankų ir to laikausi. Bent įstatykite brangakmenį žiedą, piktai tarė Karkontį. Jūsų teisybė, atsakė juvelyras. Ir jis įstatė Deimantą į aptaisą. Menka bėda, sunirnėjo kadrusas, kišdamasis dėžutę į kišenę. Parduosime kam nors kitam. Žinoma, atsakė juvelyras, tačiau kitas nebus toks sukalbamas kaip aš, kitas nepasitenkins jūsų pasakojimais. Juk visiškai neįtikima, kad jūsų padėties žmogus turėtų Deimantą 50 tūkstančių frankų vertės. Jis praneš policijai, teks ieškoti abato buzonių, o nelengva surasti abatus dalinančius 2000 luidorų vertės daimantus. Teismo organai iš pradžių uždės savo ranką ant akmens, jūs pasadins į kalėjimą, o jeigu paaiškės, kad jūs nekaltas ir po trijų ar keturių mėnesių jūs išleis, žiedas bus užsimetęs kokioje nors raštinėje, arba jums įkiš netikrą akmenį kainuojantį kokius tris frankus, ir tiek jūs te matysite savo deimantą, kuris vertas 50, gal net 55 tūkstančių frankų bet kurį pirkti, sutikite, yra truputį rizikinga. Kadrusas ir jo žmona pažvilgė vienas į kitą. Ne, pareiškė Kadrusas. Mes nesame tokie turtingi, kad galėtume spjauti į 5000 frankų. Kaip žinote, mielas draugė, tarė juvelyras, o aš matote pasiėmiau grinais, kiek reikia. Ir jis išsitraukė iš vienos kišeniai saują auksinių monetų, kurios sublizgėjo prieš pakerėtus moklininko akis – o iš kitos pakelį banknotų. Kadrusų širdyje matyt vyko sunki kova. Be jokios abejonės mažyti šagreniais odos dėžutį, kurią jis varti rankoje, jam netrodė tokia vertinga, kaip ta didžiuliai jį pakerėjusi pinigų suma. Jis atsisuko į žmoną. Ką tu pasakysi? Tyliai paklausė ją. Atiduok, atiduok, tarė jie. Jeigu jis grįž į bokerą be deimanto, mus įskūs. O jis teisybę sako, kas žino, ar mes kada nors rastume abatą buzonį. Na, tebūnė taip, tarė kadrusas. Imkite deimantą už 45 tūkstančius frankų. Bet mano žmona norėtų auksiniais grandinėliais, o aš poros sidabrinių saktelių. Juvelyrės išsitraukė iš kišenys ilgą ir plokščią dėžutę, kurioje buvo keletas minėtų daiktų. Imkite, tarė jis. Aš nesmulkmeniškas, rinkiteis. Žmona įsirinko auksinę grandinėlę, kuri galėjo kainuoti kokius penkis luidorus, o vyras porą saktelių, vertų maždaug penkiolikos frankų. Tikiuosi, dabar jūs patenkinti, tarė juvelyras. Abatas sakė, kad jų vertė 50 tūkstančių frankų, sumurmėjo kadrasas. Na, na, duokite, koks nepakenčiamas žmogus, tarė juvelyras, imdamas iš jo rankų deimantą. Aš jums duodu 45 tūkstančius frankų – pustrečių tūkstančių livrų metinių pajamų. Vadinasi, tokį kapitalą, kuris man pačiam būtų nepro šalį, o jis dar nepatenkintas. O 45 tūkstančiai frankų, paklausė kadrusas kimių balsu. Štai prašau, tarė juvelyras. Ir jis atskaičiavo ant stalo 15 tūkstančių frankų auksų ir 30 tūkstančių frankų banknotais. Palaukite, uždegsiu lempą, tarė karkonti, juk tamsu lengva apsirikti. Iš tikrųjų, jiems besiginčijant užėjo naktis, o su ja artėjo audra. Tolumoje dusliai dundėjo griaustinis, tačiau nei juvelyras, nei kadrusas, nei karkontė netkreipė į ją dėmesio, nes visus tris buvo apsėdęs pelno demonas. Aš ir pats keistai žavėjausi, matydamas visą tą auksą ir krūvą banknotų. Man rodys, kad tai sapnuoju, ir kai būna sapnuojant, jaučiausi tartum prikaltas prie žemės kad rusas suskaičiavo ir perskaičiavo auksą ir banknotus, paskui padavė žmonai, kurie juos savo ruoštų dar kartą suskaičiavo ir perskaičiavo. Tuo tarpu juvelyras varti žiedą lempų šviesoje. Daimantas taip žaibavo, kad net nepastebėjo žaibų, kurie tvykščiojo languose, pranašaudami audrą. Na kaip, tvarkoj? paklausė juvelyras. Tvarkoj, atsakė kadrusas, atnešk piniginę karkontę ir suieškok kokį nors kapšą. Karkontė priejo prie spintos ir grįžo su sena odinė piniginė. Iš jos išėmė keletą ribaluotų laiškų, o į jų vietą įdėjo banknotus. Ji atnešė ir kapšą, kuriame buvo nedaugiau kaip 15 livrų, matyt visas tų vargšų turtas. O dabar tari kadrusas. Nors jūs ir apmovite mus kokią dešimčia tūkstančių frankų, bet gal sutiksite pavakarieniauti su mumis, iš širdies kviečiu. Ačiū, atsakė juvelyras, Bet tikriausiai jau vėlu ir man metas į bokerą. Žmona jums nerimauti. Jis pažiūrėjo laikrodį. Po velnių sušuko jis. Netrukus devynios, anksčiau kaip vidurnaktį namų nepasieksiu. Likite sveiki, bičiuliai. Jeigu pas jūs dar kada nors užklys abatas buzonis, prisiminkite mane. Po savaitės jūsų nebebus bokere, tarė kadrusas, juk mugį kitą savaitę uždaroma. Taip, bet tai niekis. Parašykite man į Paryžių. Ponui Žuannesui pale rojalis pjero galerija 45 numeris specialiai atvažiuosiu jeigu reikės griaustinis taip smarkiai trenkė ir taip ryškiai tvykselėjo žaibas kad beveik nustelbė lempų šviesą oho tarė kadrusas kaip jūs eisite per tokį orą aš nebijau perkūnijos atsakė juvelyras o plėšikų paklausė karkontai mugės metu kelias niekada nėra saugus Plėšikams aš turiu šitą paruošęs, tarė Žuanesas. Ir jis išsitraukė iš kišeniais porą mažų pistoletų, užtaisytų nepaprastai rūpestingai. Štai tarė jis, šuniukai, kurie ir loja, ir kanda, tai pirmiesiems dviem, kurie pasigvieštų jūsų deimanto dėdulę kadrusai. Kadrusas už žmoną niūriai susižvelgė. Rodys, kad jiems abiems tuo pačiu metu dingtelėjo kažkokie baisi mintis. Tuomet laimingos kelionės, palinkėjo kadrusas. Ačiū, atsakė juvelyras. Jis pasėjėmė savo lazdelę stovinčią prie senos dėžės ir išėjo. Jam atidarius duris, į vidų taip smarkiai paputė vėjas, kad vos neužgeso lempą. Na ir orelis, tarė jis, o juk man porą mylių pėstute. Pasilikite, pasiūlė kadrusas, čia pernakvosite. Taip, pasilikite, pritarė karkontį drebančių balsu. Mes pasirūpinsime, kad gerai palsėtumėte. Ne, būtinai turiu grįžti nakčia į bokerą. Viso gero. Kadrusas palengva nuėjo iki slengščių. Tamsu nors į akį durk, tarė juvelyras jau už durų. Kur man sukti, į dešinę ar į kairę? Į dešinę, atsakė kadrusas. Nepaklyskite, kelias abipus medžiais apsodintas. Matau, matau, pasigirdo iš tolų tylos balsas. Uždaryk duris, tarė karkonti. Nepakenčiu adarų durų, kai greudžia perkūnyje. Ir kai namie yra pinigų, ar ne? atsakė kadrusas, du kartus pasukdamas raktą. Jis priejo prie spintos, pasiėmė piniginę ir kapšą ir abu trečią kartą ėmė skaičiuoti savo auksą ir banknotus. Niekada nebuvau matęs žmoguje tokio akivaizdaus gopšumo, kokį regėjau šiuose dviejose veiduose apšviestuose blausiaus lempus. Ypač lygšti buvo moteris. Karšlegiškas drebulys dar labiau ją kreitė. Ir šiaip blyškus veidas buvo pasidaręs kaip numirėlės – Įkritusios akys degė. Kodėl tu tai jam siūlė čia pernakvoti? paklausė jį dusliu balsu. Šiaip, kad nereikėtų žmogui tokiu oru eiti į bokerą, krūptelės atsakė kadrusas. Ak, štai kodėl, tarė žmona su neapibūdinama išraiška. O aš maniau, kad ne dėl to. Žmona, žmona, sušuko kadrusas. Iš kur tau šitokios mintys ir kodėl tu jų netramdai? Nors ir kažin ką sakytum, patilėjusi atsakė Karkontė, tu joks vyras. Kodėl? paklausė Kadrusas. Jeigu būtum vyras, išėjus nebūtų išėjęs. Žmona. Arba nepasiektų bokero. Žmona. Vieškelis suka į šalį, bet jis vis tiek turės juo eiti, o palei kanalą yra ta kelias, kuris sutrumpina kelią. Žmona, tu rūstinį dievą, štai klausyk. Visą kambarį nutviskė žydras žaibas. Tuo pat metu pasigirdo baisus perkūnų trenksmas ir atrodė, kad palengva tilstas dudenimas nenorom tolsta nuo prakeiktų namų. Viešpatie, sušuko karkonti žegnodamasi. Ta pačia akimirka stojus klaikiai tylai, kuri paprastai lydi per kūnų trenksmą, pasigirdo beldimas į duris. Kadrusas už žmoną krūptelėjo ir persigandęs susižvelgė. Kas ten? sušuko kadrusas stodamasis ir sužėręs į vieną krūvą auksą ir popierius įsklaidytus ant stalo, uždengė viską abiem rankom. Čia aš, atsakė kažkieno balsas. Velniai rautų, juvelyras Žuanisas. Na, o tu sakei, kad aš rūstinu dievą, pareiškė karkontį šlyščiais išiepusi. Pats viešpats jį mums gražina. Kadrusas išbalės ir drebėdamas, plektelėjo ant kėdės, o karkontė atsistojo ir tvirtai žingsniais nuėjo atidaryti durų. Prašau, brangusis ponė Žuanesai, tarė ji. Iš tikrųjų, pasakė juvelyras, visas permertas lietaus. Galima pamanyti, kad šiandien pats velnės kliudo man grįžti į bokerą. Iš dviejų blogybių reikia pasirinkti mažesnį japonos kadrusai. Jūs pasiūlėte man pastogę, aš priimu jūsų pasiūlymą ir grįžtu nakvoti. Kadrusas kažką sumurmėjo, braukdamasis nuo kaktos prakaitą. Įleidusi juvelyrą, karkonti du kartus pasuko duryse raktą. Devintas skyrius. Kraujo lietus. Įėjęs juvelyras tyrimai nužvelgė kambarį, bet nepastebėjęs nieko, kas būtų galėjęs sukelti įtarimus, jeigu jis jų neturėjo arba padidinti juos, jeigu jie jam būtų kilę. Kadrusas tebe laikė rankas ant aukso ir banknotų krūvos. Karkontai šipsojusi svečiui, kiek galima švelniau. Aha, tarė juvelyras. Matyt, bijojote, kad neteisingai suskaičiuota, jeigu man išvykus vėl kibote skaičiuoti savo turtą. Ne dėl to, tarė kadrusas. Bet pats faktas, jog mes jį turime, yra toks neįtikimas, kad niekaip negalime patikėti savo laimę. Ir kai prieš akis nėra daiktinių įrodymų, mums vis dar atrodo, jog tai sapnas. Juvelyras nusišypsojo. Ar pas jūs dar kas nakvoja? paklausė jis. Ne, atsakė kadrusas. Šitai čia nepriimta. Miestas netoli ir naktį pas mus niekas nepasilieka. Tai aš jūs labai varžysiu. Ką jūs, ponė, meiliai tarė karkontai, niekiek nevaržysite, tikėkite manim. O kur mane paguldysite? Antro aukšto kambaryje. Betgi tai jūsų kambarys. Nesvarbu, mes turime kitą lovą gretimame kambaryje. Kadrusas nustebė žvilgterėjų į žmoną. Juvelyrės ėmė niuniuoti kažkokią dainelę, šildydamasis prie žydinio nugarą. Karkontei įmetė į ugnį saują žabų, kad svečias galėtų apdžiūti. Tuo metu ji užtiesė stalo galą staltiesėlę ir atnešė, kas buvo likę nuo menkų pietų, pridėjusi porą šviežių kiaušinių. Kadrusas vėl įdėjo banknotus į piniginę, auksą į kapšą, o viską draugiai spintą. Rūškanas ir susimastęs jis vaikščiojo šiandien bei ten po kambarį, retkarčiais pažiūrėdamas į juvelyrą, kuris garų debesyje stovėjo prie židinį ir apdžiavinęs vieną šoną suko į ugnį kitą. Štai, tari karkontį, statydama ant stalo butelį vyno. Jeigu norite, galite vakarieniauti. O jūs, tari Žuanesas, aš nenoriu, atsakė kadrusas. Mes labai vėlai pietavome, pasiskubino pridurti karkontį. Tai man teks vienam valgyti, paklausė juvelyras. Mes jums patarnausime, atsakė Karkontė su tokiu paslaugumu, kokio niekada neparodydavo net tiems svečiams, kurie mokėdavo už patarnavimus. Protarpiais kadrusas mesdavo į ją žaibišką žvilgsnį. Audra tebe šėlo. Girdite, girdite, paklausė Karkontė. Iš tikrųjų gerai padarėte, kad grįžote. Vis dėlto pareiškė juvelyras, Jeigu man vakarieniaujant audra nurims, aš eisiu. Čia mistralis, tari kadrusas linguodamas galvą, ji nenurims iki rytojaus. Ką padarysi? Tari juvelyras sėdamas prie stalo. Jo blogiau tiems, kurie dabar kelionėje. Taip pritarė Korkonti, naktis jiems bus sunki. Juvelyras ėmė vakarieniauti, o Karkonti tupinėjo apie jį kaip gera ir atidi šeimininkė. Visada tokia sugižus ir širkšti, ji buvo tikras paslaugumo ir mandagumo pavyzdys. Jeigu juvelyras ją anksčiau būtų pažinojęs, toks didelis pasikeitimas aišku jį būtų nustebinęs ir sukėlęs įtarimų. O kadrusas tebe vaikštinėjo tylėdamas po kambarį ir rodės net žiūrėti į svečią vengė. Kai tas pavakas, atidaryti du. Man regis, audra rimsta, tarė jis. Bet tuo metu, tarsi norėdamas įrodyti, kad jis klysta, kurtinantis perkūno trenksmas sudrebino visą namą. Vėjo gūsis, draugė su lietumi, įsiveržė į vidų ir užgesino lempą. Kadrusas uždarė duris, jo žmona uždegė žvakę nuo blėstančių žiedinio žarijų. Turbūt jūs pavargęs, tarė juvelyrui. Aš paklojau jums švarę lovą, eikite į viršų ir ramiai savo miegokite. Žuanesas valandėlę dar palaukė, Norėdamas įsitikinti, ar audra nerimsta ir pamatęs, kad griaustinis ir lietus markėja, palinkėjo šeimininkams labos nakties ir nuėjo į viršų. Jis lipo man virš galvos ir aš girdėjau, kaip pakopos girgžda jam po kojomis. Karkontį palidėjau jį godžiu žvilgsniu, o kadrusas stovėjau į jį nugarą ir net nežiūrėjau į tą pusę. Tos smulkmenos, kurias prisiminiau vėliau, niekiek manęs nestebino, kol tai vyko man prieš akis. Apskritai viskas, kas ten dėjusi, buvo labai natūralu ir neskaitant istorijos su Deimantu, kuri man pasirodė gana neįtikima, viskas buvo tarp savęs susiję ir priežastinga. Aš buvau labai pavargęs, užtat nusprendžiau valandą kitą numikti ir išeiti iš čia naktį, kai tik audra prims ir liausis lėja. Girdėjau, kaip viršuje juvelyras tengiasi kuo patogiau praleisti naktį. Netrukus po juo sugirždėjau lovą. Jis atsigulė. Aš jaučiau, kaip mano akys limpa, o kadangi man nekilo nei mažiausio įtarimo, nei nesistengiau kovoti su miegu. Paskutinį kartą žvilgterėjau į kambarį, kad rusas sėdėjo prie ilgo stalo ant medinio suolo, kuris kaimų smuklį atstoja kėdės. Jis buvo atgręžęs man nugarą ir aš negalėjau matyti jo veido. Bet jeigu ir kitai būtų sėdėjęs, vis tiek nebūčiau galėjęs jo matyti. Galva jis buvo parėmęs rankomis. Karkontė kurį laiką tyliai jį stebėjo, paskui gūštelėjo pečiais ir atsisėdo priešais. Ta valandėlė gestanti liepsna apėmė dar nesudegusią sausą šaką. Tamsiame kambaryje pasidarė truputį šviesiau, karkontė nenuleido nuo vyro akių. Jis sėdėjo nekeisdamas pozos. Ji ištiesė sukumbusius pirštus ir palėtė jam kaktą. Kadrusas krūptelėjo. Man pasirodė, kad karkontės lūpos juda bet arba ji kalbėjo labai tyliai, arba miegas jau buvo prislopinęs mano pojūčius, jos žodžių aš negirdėjau. Mano akis aptraukė rūkas ir aš nesusigaudžiau, ar iš tikrųjų visą tai matau, ar sapnuoju. Pagaliau akys užsimerkė ir aš užmigau. Aš kietai mėgojau, tik staiga mane pažadino šūvis. Paskui nuskardėjo siaubingas riksmas, Virš galvos pasigirdo netvirti žingsniai ir kažkas žnektelėjo ant laiptų, kaip tik ties manim. Aš dar ne visai buvau įsiblaivęs. Girdėjau dėjavimą, paskui duslius šūksnius, tarsi kažkur kažkas būtų grūmėsis. Paskutinis riksmas ilgesnis negu kiti, vėliau virtės dėjavimu mane galutinai pažadino. Pasirėmiau vieną ranką, atsimerkiau, bet tamsoje nieko negalėjau įžiūrėti. Pasičiupinėjau kaktą, ant kurios, kaip man pasirodė, tankiai lašėjo pro laiptų lentas šiltas lietus. Po triukšmo, kuris mane buvo pažadinęs, stojo visiška tyla. Viršum galvos girdėjau vyro žingsnius. Sugirgždėjo laiptai, vyras nulipo į apatinį kambarį, priejo prie židinio ir uždegė žvakę. Tai buvo kadrusas. Jis buvo labai išbalęs, o jo marškiniai krūvini. Užsidegė žvakę, jis greitai užkopė laiptais ir aš vėl išgirdau skubius neramius jo žingsnius. Po valandėlės jis vėl nulipo žemyn – Rankoje laikė dėžutę. Įsitikinęs, kad deimantas tebėra joje, kad rusas įsikišo ją į vieną, paskui į kitą kišenę. Paskui matyt nusprendęs, kad kišeniai nepakankamai saugi vieta, įsiviniojo ją į raudoną skarelę ir apsirišo ją kaklą. Tuomet jis puolė prie spintos, išsitraukė iš ten banknotus ir auksą, susigrūdo juos į kelnių ir švarko kišenes, pasėjami dviejus ar trejus marškinius, puolė pro duris ir dingo tamsoje. Tada man viskas paaiškėjo. Aš prikaišėjau savo dėl to, kas įvyko, tarsi pats būčiau buvęs kaltas. Man pasirodė, kad girdžiu vaitojant. Gal nelaimingasis juvelyras dar gyvas? Gal suteikęs jam pagalbą, nors iš dalies atitaisysiu blogį, kurio nepadariau, bet kurį leidau padaryti. Aš įrėmiau pečius į nestipriai sukaltas lentas, skyrusias nuo apatinio kambario lyg ir priestatą, kuriame miegojau. Lentos pasidavė ir aš atsidūriau name. Nutvėręs žvakę puoliau laitais į viršų. Skersai jų gulėjo kažkieno kūnas. Tai buvo karkontai slavonas. Šuvis, kurį girdėjau, buvo paleistas į ją. Kulka keurai buvo perėjusi per kaklą, kraujas tekėjo iš dvigubo žaizdos ir sruvo čirkšlę iš burnos. Ji buvo jau mirusi. Aš peržengiau jau slavoną ir užbėgau į viršų. Miegamasis buvo siaubingai suverstas. Dalis baldų išvartyta, paklodės, į kurias mišlungiškai kibosi nelaimingasis juvelyras, buvo išdriektos po kambarį. Jis pats gulėjo ant grindų, galva į sieną, klane kraujo, subėgusio iš trijų didelių žaizdų krūtinėje. Ketvirtoje kyšojo ilgas virtuviais peilis, kurio buvo matyti tik kotas. Aš vos neužlipau ant antro pistoleto, jis buvo neišautas, nes turbūt parakas buvo sudrėkęs. Priejau prie juvelyro. Jis buvo dar gyvas. Išgirdęs mano žingsnius ir svarbiausia, pajutęs judant grindis, jis atmerkė apsiblaususias akis, įrėmė jas į mane, pajudino lūpas, tarsi norėdamas kažką sakyti ir mirė. Nuo to baisaus reginio aš beveik apkvaišau. Jeigu jau niekam negalėjau padėti, man norėjusi tik vieną – bėgti. Susijėmiau už galvos ir klaikiai rėkdamas išlėkiau ant laiptų. Apatinėme kambaryje buvo kokie šeši maitininkai ir du ar trys žandarai, visas ginkluotas būrys. Mane sučiupo, aš net nemėginau priešintis, buvau kaip apdujas, bandžiau kalbėti, bet buvo girdėti tik neaiškus garsai. Aš pamačiau, kad maitininkai ir žandarai rodo į mane pirštais. Pažvelgiau į save, buvau visas krovinas. Tas šiltas lietus, kuris lašėjo ant manęs pro laiptų lentas, buvo karkontės kraujas. Aš parodžiau pirštų vietą, kur buvau pasislėpęs. Ką jis nori pasakyti, paklausė žandaras. Vienas muitininkas nuėjo ten pažiūrėti. Jis nori pasakyti, kad įlindo pro tenai, atsakė šis. Ir jis parodė skylę, pro kurią aš tikrai buvau įlindęs. Tuomet supratau, kad mane laiko žudiku. Aš atgavau balsą, atgavau jėgas, įsiveržiau iš mane laikančių dviejų vyrų ir sušukau, ne aš, ne aš. Du žandarai atstatė į mane karabinus. Jeigu sujudėsi, pasakė jis, sveikas dingęs. Bet aš jums sakiau, šaukiau, kad ne aš. Ta pasakėlė pasilaikyk nimo teisėjams, atsakė jie, o kol kas eisi su mumis. Ir mes tau patarėme, nesipriešink. Bet aš nei neketinau priešintis. Buvau sugniuždytas siaubo ir nustebimo. Man uždėjo antrankius, mane pririšo arkliui prie uodegos ir nuvarė į nimą. Mane buvo susekęs vienas muitininkas. Netoli smukliais jis pametė mane iš akių, pagalvojo, kad aš čia praleisiu naktį ir nuėjo įspėti savo draugų. Jie atvyko kaip tik tada, kai sudriuksėjo šūvis ir nutvėrė mane tokiamis aplinkybėmis, kad iš karto supratau. Man bus sunku įrodyti, jog esu nekaltas. Pirmučiausia paprašiau tardytoje, kad jis lieptų surasti abatą Buzonį, kuris buvo užsukęs tą pačią dieną į garo tiltų smuklę. Jeigu kadrusas viską prasimanė, jeigu to abato visai nėra, tada aš žuvęs. Nebent patį kadrusą sučiuptų ir jis viską prisipažintų. Praslinko du mėnesiai, per kuriuos turiu pasakyti savo tardytojų garbiai, buvo imtasi visų priemonių abatui surasti. Aš jau buvau netekęs bet kokios vilties, kadruso nesugavo, mane turėjau teisti per artimiausią sesiją – Bet staiga rugsėjo 8-ąją praėjus trim mėnesiam ir penkiom dienom po žmogžudystės į kalėjimą atvyko abatas Buzonis, kurio aš jau nelaukiau, ir pasakė girdėjęs, kad kažkoks kalinys norys su juo pasikalbėti. Jis taip pat sakė, sužinojęs apie tai Marceliją ir pasiskubinęs atvykti. Galite įsivaizduoti, su kokiu džiaugsmu jį sutikau. Aš jam papasakojau viską, ko pats buvau liudytojas. Virpančia širdimi priejau prie Deimanto istorijos. Visiškai nemaniau, kad tai grina tiesa, bet jis patikėjo visko, ką jam papasakojau. Mane sužavėjo romus jo gailestingumas. Aš mačiau, jog jis gerai pažįsta mano šalies papročius ir vildamasis iš tų gailestingų lūpų gauti vienintelių mano nusikaltimo atleidimą, per išpažintį su visomis smulkmenomis jam papasakojau, kas buvo atsitikę Oteijoje. Tai, ką padariau širdies skatinamas – turėjau tokių pat pasiekmių, jei aš būčiau daręs iš įskaičiavimų. Man prisipažinus, kad padariau pirmąją žmogžudystę niekino neverčiamas, jis patikėjo, kad aš neįvykdžiau antrausius. Išeidamas liepė man neprarasti vilties ir žadėjau padaryti viską, ką galės, kad įtikintų teisėjus, jog esu nekaltas. Supratau, kad jis manim rūpinasi, pamatęs, jog pamažu kalėjimo režimas man švelnėja – ir sužinojau, kad mano byla atidėta lygi kitos sesijos. Tuo tarpu apvaizdai panorėjus užsienyje buvo sugautas kadrusas ir atgabentas į Prancūziją. Jis viską prisipažino tvirtindamas, kad nusikaltimą sumaniusi ir kuršiusi padaryti jo žmoną. Kadrusas buvo nuteistas išsiųsti į katurgą iki gyvos galvos, o aš buvau paleistas. Ir tuomet, tarimonte Kristas, jūs atvykote pas mane su rekomendaciniu abato buzonio laišku. Taip jūsų šviesybė, jis labai nuoširdžiai manim rūpinosi. Kontrabandininko verslas jūs pražudys, tarė jis man, jeigu išeisite iš čia, meskite jį. Bet mano tėve, paklausiau aš, kaipgi man gyventi ir išlaikyti vargšę brolienę. Vienas mano dvasių sūnų, atsakė jis, labai gerbė mane ir prašė surasti jam patikimą žmogų. Ar norite būti tuo žmogumi? Aš jūs rekomenduosiu jam. Mano tėve, sušukau, koks jūs geras. Bet ar pažadate, kad man to niekad neteks gailėtis. Aš pakėliau ranką ir prisiekiau. Nereikia, tarė jis, aš pažįstu ir myliu korsikiečius, štai jums rekomendacija. Ir jis parašė keletą eilučių, kurias aš jums įteikiau ir kuriomis remdamasis jūsų šviesybė teikėsi priimti mane tarnauti. Dabar galiu su pasididžiavimu paklausti, ar jūsų šviesybė kada nors turėjote priežasčių būti manim nepatenkintas. Ne, atsakė grafas. Aš mielai pripažįstu, kad jūs, Bertučiau, geras tarnas, nors ir ne visai manimi pasitikite. Aš, jūsų šviesybė. Taip, jūs. Kodėl turėdamas brolienį ir įsunį, man niekad apie juos neusiminėte? Deja, jūsų šviesybė. Man belieka papasakoti jums apie liūdniausią savo gyvenimo dalį. Aš išvykau į Korsiką. Jūs pats suprantate, kad skubėjau pamatyti ir paguosti savo brolienę bet Roljene manęs laukė sielvartas. Mano namuose buvo įvykusi baisi nelaimė, kurią kaimynai su siaubu prisimena lygi šioliai. Vargšiai brolieniai, kaip aš jai buvau pataręs, ėmė nebeduoti Benedetui pinigų. Bet jis jų be palievos reikalaudavo. Vieną rytą jis ėmė jai grasinti, o paskui dingo ir nesirodė. Vargšiai asunta, mylėjusi tą niekšą kaip tikrą sūnų, karčiai verkė. Atėjo vakaras, ji laukė Benedetų ir nejų gulti. 11 val. vakaro jis grįžo su dviem savo draugais, visų jo išdaigų seibrais. Jie norėjo apkabinti įsunį, bet jie pagrėbė ją ir vienas iš trijų, bijau, kad tas prakeiktas vaikiščias, sušuko. Truputį pakankinsime ir jai teks pasakyti, kur paslėpti pinigai. Mūsų kaimynas Vasilijas buvo išvykęs į Bastiją, namus saugojo tik jo žmona – Be jos niekas negalėjo nei matyti, nei girdėti, kas dėjusi pas brolienę. Du stipriai laikė asunta, kuriai nei galva netėjo, kad jie gali įvykdyti tokį nusikaltimą, ir ji meilė šipsojusi busimiesiams savo budeliams. Trečiasis aklinai užbarikadavo duris ir langus, paskui grįžo pasėbrus ir visi trys, stengdamiesi nuslopinti siaubo riksmą, besiveržiant į asuntą iš krūtiniais, matant tuos visus žiaurius pasirengimus, prikišo jos kojas prie besikūrenančių žydinių. Jie tikėjusi, kad šitai privers ją pasakyti, kur paslėpti mūsų pinigai.